Het tyd daarna koning Aas vir ons vir Haman sien van Hamedata die Agagiet vereer en om bevorder. Hy het om oor al sy ander ambtenare aangestel. Op bevel van die koning moes al die dienaars van die koning wat in die poort van sy paleis was, kniel en aan Haman eer bewys. Mordig het echter nie gekniel en aan hom eer bewys nie. Die dienaars van die koning wat in die poort van die paleis was, het vir Mordig gevra, waarom oortree jy die bevel van die koning? Toe hulle dit dag vir dag vir hom vraag, en hij om niet aan hulle steer nie, het hulle dit vir Haman vertel, want hulle wou kyk of moedig sy volhard in sy houding. Hy het hulle namelijk laat verstaan dat hij jood is. Toe Haman sien dat moedig niet nieuw en aan hom eer bewys nie, was hij woedend. Hij het ook gehoor wat moedigse volksverband is, en dit was vir hom nie genoeg om vir moedig alleen dood te maak nie. Haman het na nou een manier gesoek om al die jode, die volk van Moordig, en die hele koninkrijk van Aas verlos uit te rie. In die eerste maand, die maand Nisan, in die twaalfde regeringsjaar van koning Aas verlos, is met die per, dit is met die lot, in die teenwoordigheid van Haman beslis om een geskikte datum te krijgen om die jode uit te rie. Die lot het geval op die twaalfde maand, die maand Adar. Toe sê Haman vir koning Aas verlos, daar is een volk wat verspreid is oor al die provincies van uw koninkrijk en wat hulle self apart hou van die ander volke. Hulle gebruik een verskil van al die ander nasies sin en hulle gehoorzaam nie die wette van die koning nie. Dit is niet in die koningse belang om hulle te laat begaan nie. As hy dit goed vind, vaardige proclamatie uit om hulle uit te ree. Het zal dan 342 ton zilver leveren aan uw ontvangers van inkomsten om dit in die schatkist te plaatsen. Toe haal die koning sy sering van zijn vinger af en gee dit vir die vijand van die jode, vir Haman sien van Amedata die Agogiet, en sê vir hom, die zilver kan je maar hou en met die volk kan je maak wat je wil. Op die dertiende van die eerste maand is die koningse skrywers ontbied en het hulle alles geskryf wat Haman die verteenwoordigers van die koning, die gouverneurs van elke provincie en die leiers van elke volk beveel het, aan elke provincie in sy eie skrif en aan elke volk in sy eie taal. Die proclamatie is geschreven in die naam van koning Ahas Vros en verseel met zijn ring. Briewe is met boodskappers gestuur na al die provincies van die koning met die opdracht dat al die jode voor die voet uitgereen moet word, klein en groot, kind en vrouw. Dit moest plaatsvind op een bepaalde dag, die dertiende van die twaalfde maand, die maand al daar. Verder moest daar op hulle besittingsbeslag gelee word. Die proclamatie moest in elke provincie als wet afgekondigd worden en moest aan alle mensen bekend wees, zodat hulle op die bepaalde dag gereed kon wees. Die boodskappers het toe haastig vertrek ooreenkomstig die koninklijke bevel. Die proclamatie is uitgevaardigd in die vestingstad Sisan. Die koning en Haman het toe gaan sit en drink, maar die stad zelf was in beruring.